Ти не помиляєшся? Кілограма не вистачить? Кілограм толу це заряд п'яти, може, семи ручних гранат. Вони навіть наш будиночок, не те що готель люкс, не зруйнують. Чорт, вилаялася Раїса. А мені чогось здавалось усе простішим. Два пуди толу сірниковими коробками не наносиш. Виходить, треба знайти інший шлях, сказала Галина. Шлях знайдемо. Але де ти його візьмеш, Тол? Можна подумати, він у тебе під ліжком лежить. В першу чергу мені, закінчив Іван. І про це треба поміркувати. Ні, всім нам, сказала Галина. Ми тепер організована група і думаємо всі разом. Просто загинемо в гестапо і кинула Раїса. Так хоч будемо знати, що жили немарно. Це твої слова, відповів Іван, і правильні слова. Мої, мої, перекривила Раїса. Не відмовляюся. А тобі, Галино, треба неодмінно навчитись усміхатись. Ходиш з таким похмурим обличчям, що ніякої вивіски не треба. Я навчуся всміхатися, пообіцяла Галина. І раптом Раїса від припливу жалю і співчуття до Галини заплакала, схлипуючи кулаками витираючи сльози і не в силі їх спинити. Їй так хотілося обняти, пригорнути до серця свою племінницю, сказати їй, як маленькій дівчинці, ніжні втішні слова, заспокоїти і захистити від усякого лиха. Та ні, це вже не дівчинка. Не так просто розвіяти горе цієї суворої, вродливої і зовні спокійної молодої жінки. Тепер вона одержима мрією про помсту, смерть її не лякає. І це не гучна фраза, а чиста правда. І від того ще страшніше стає за неї, за її майбутнє. І все-таки, сказала Галина, якісь можливості для зв'язку з Москвою чи просто радянськими розвідниками мусять бути і тут. Я вірю у свою щасливу зорю, у добрий випадок. Ну, досі вона була не дуже щаслива, твоя зоря. Ти маєш рацію, тітко. Щасливою її аж ніяк не назвеш, і все-таки я в неї вірю. Гаразд, легко забувши про власні сльози і навіть не витираючи очей, погодилася Раїса. Тільки ви, новоспечена розвідгрупа, не киньтеся до сусідів толо розшукувати. Обережними, завбачливими треба бути. Задарма вмерти просто. І ще одне, додала Галина. В групі встановлюється залізна дисципліна. Ніяких таємниць. Кожен мусить знати, що робить товариш. Найменший крок, рух, слово. Доповідаємо щовечора. Ясно? Ясно, відповів Іван Журба. А через кілька днів прийшла й удача. Ранком, десь годині о восьмій, Галина пішла до аптеки. Люди, причетні до медицини, знаходять один одного дуже швидко. Із старим сивим як лунь провізором їй довелося познайомитися одразу, тільки но почали з'являтися біля будинку на Харківській 11 перші хворі. В аптеці, звичайно, ніяких ліків не було, але за яйця, які приносили баби з сусідніх сіл, провізор все таки ухитрявся дещо діставати. У нього навіть з лікарями німецького госпіталю зв'язки завелися. На той ранок він пообіцяв Галині білого стрептоциду і борної кислоти, рідкісно дорогоцінних у ті часи. Над Старогорськом било в бубни розквітлих соняшників гаряче слобожанське літо. Пилюга, пронизана сонячним промінням, висіла над вулицями. З далекого Харкова на схід у напрямі Сталінграда мчали довгі колони високих вантажних опелів і присадкуватих шкод. На тротуарах коли-неколи з'явиться перехожий і поспішає зникнути, щоб нікому не муляти очей. Галина накинула на плечі легенький плащик, запнулася хусткою, озула сандалі і попрямувала до аптеки. Шлях її пролягав повз базар, де вешталося вже чимало народу. І саме цей відтинок хотілося подолати якомога швидше. Базар, як магніт, притягав до себе силу селенну всякого люду, і натовп цей здавався небезпечним. Саме тому так злякалась вона, коли зовсім поруч, майже над вухом, пролунав добре знайомий чоловічий голос Спокійно, Галино, іди праворуч у сквер, тільки не поспішай. На мене зараз не озирайся, я Матузов, Петро Іванович Матузов. Пам'ятаєш заставу? Іди. Неймовірним зусиллям волі примусила себе не скрикнути від несподіванки, не озирнутись, навіть собі самій не вірила. Чи не почулося, не примарилося, намагаючись не бігти, нічим не виказати своєї радості, остраху й тривоги завернула у вуличку праворуч, пройшла до колись густого, а тепер майже вирубаного скверу, сіла на лаву. Колись тут стежки, посипані жовтим піском,